bismillahi rohmanir rohim umdatul ahkom darsidan bugungi sanamiz o'n yettinchi mart ikki ming o'n to'qqizinchi yil kitabul bay mavzularidan babu riba va sorf ribo va pul almashtirishga tegishlik bob sorf degani pul almashtirish degani sarrofa deb shundan olingan sarf ya'ni aslida aylantirish deganida o'zimiz tildagidek pul aylantirish ya'ni pul almashtirish masalan tillani kumushga yoki hozirgi zamonda dollarni so'mga va hokazo shu masalalar haqida ya'ni ribo lug'atda ziyoda bo'lish degani shu jumladan ollohni so'zi kelgan agarda biz suvni tushirsak yerni ustiga yer harakatga kelib o'sa boshlaydi degan ana shunda olloh yerni ustida o'simliklar o'sishini roba degan kalimani keltirgan mana ribo demak nimadan olingan o'sish degani hop haligi oyat ham shunday innalloha yurbi sadaqot degan olloh sadaqotlarni ribo qiladi ya'ni nima degani bu o'stiradi degani ribo aslida demak o'sishlik deganida ya'ni ziyoda bo'lish degani shariatda bo'lsa maxsus narsalarda ziyoda bo'lishlik bu ribo masalasi harom kitob sunnat ijmo va sahih qiyos bilan harom deyapti ammo kitobdan dalil misoli mana oyat harroma riba degan olloh riboni harom qildi sunnatdan dalil masalan hadis e, rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlaganliklari riboni yeyuvchini uni yediruvchini ya'ni oluvchi beruvchida guvohni va yozuvchini bugungi kunda masalan aytamizu bankda bo'lsa masalan haligi buxgaltermi hisobchimi bankdagida ya'ni shuncha kirib ketadi hammasi va ana shularni hammasini la'natlaganlar bu muttafaq alayh masala ummat bunga haromligiga ijmo qilgan ommatan olganda riboni ya'ni chunki mana shuncha dalillarga suyanilgan deyapti buni haromligi adolat va qiyos shuni taqozo qilgan deyapti ya'ni adolat bilan biz hukm qilishni istasak va to'g'ri bir sahih qiyos bilan bir ish olib borishni istasak bu narsalar riboni haromligini taqozo qiladi deyapti chunki bu bilan muomala qilish zulm yoki zulmga vosita ya'ni ochiqdan ochiq ba'zi suratlari zulm bo'lmasa ham lekin shunga olib boradi ya'ni koinot esa adolatsiz qoyim bo'lmaydi alloh taolo bu adolatni hatto o'z nafsiga vojib qilgan deyapti olloh o'zi shuni xalqiga ham lozim qilgan ya'ni alloh taolo haligi hadis qudsiyda aytganu inni harromtu zulma ala nafsi degan men o'z nafsimga zulmni harom qildim sizlar o'rtalaringda ham harom qildim degan riboni zararini bugungi kunda ko'rib turibmizda masalan e, oddiy bir kishilar bo'lsa ribo qilayotgan tushunarli butun davlatlarni hattoki iqtisodini o'tirg'izib qo'yayotgan narsa hozirgi kunda ribo mana man degan masalan koreyadek davlatlarni qarasangiz haligi dunyo iqtisodidan dunyo banklaridan qarz olaverib qarz olaverib protsentga ya'ni shunday qarz ustiga ko'payib ketgan bu narsadan deyarli u qutulolmaydi endi masalan hozir bizni ko'zimizda eng shu rivojlangan iqtisodi baland davlatga o'xshab ko'ringani bilan mana shu davlatlar xitoy deysizmi yaponiya koreya deysizmi mana shu narsa ularni yiqitadi hali dunyo iqtisodidan dunyo bankidan katta katta haligi nimalarni olaverishgan olaverishgan kreditlarni ko'payib ketyapti to'lashga imkon yo'q mana bu narsa umuman davlat iqtisodini sindirishga olib keladi odamlarda albatta ikkita odamni qo'yaverasiz shuning uchun ham aytyaptiki bu aniqki zulmga olib boradi deyapti riboni zararlari va fasodlari hisobi yo'q uni masalan jumladan tadohumul mal mashrua noshar'iy yo'l bilan pul jamlash eng bir zarari noshar'iy yo'l bilan pulni ko'paytirishlik chunki bu faqirni molini talon taroj qilish evaziga ko'paytirishlik bu va badavlatlar xazinasiga qo'shish evaziga ya'ni boygin boyib ketaveradida bu yerda past tabaqa insonlar qashshoqlashib ketaveradida riboda mana bu dardga qanday bir jamiyatni halok qiluvchi dardligiga kifoyaki mana bu narsa shu yuqoridagi illatni o'zi kifoya deyapti shunga ya'ni jamiyatni halok qilishga va xususan mana bu tortishuv va adovatlarga sabab bo'lishligiga bu g'ayratni ya'ni ishlab chiqarishlikni buzadigan bir asbobdir deyapti bir sharaflik amalni buzadi ya'ni odamlar keyin tekin tomon bo'lib qoladi demoqchida bitta odam o'tirib olib pul topaversa hammaga qarz berib bo'ldi hamma shunaqa qilib oladi mehnat yo'qolib ketadi odamlarni ichida yerdan yoki hosil olishlikni yo'qqa chiqaradi ya'ni odamlar ana shu hamma yuqorida aytilgandek pulni pulga almashtirib shunaqa qilib yuraveradida yerdan bir foyda olish shunaqa narsalar yo'qolib ketadi yer pokiza ne'matlarini chiqarish deyapti ho'p va bizni oldimizda hozirgi kunda bankdagi mana muomalalar paydo bo'ldi osanadiqil barid mana shu hisob raqamlarida deyapti ular mana bunda ribo bilan shug'ullanishlikka shunday bir jur'atli bo'lib ketishdi va uni boshqa ism bilan nomlab olishdi riboni masalan bugungi kunda aytgandek kredit yoki boshqa narsalar mana bu aslida rasulullohni haligi hadislarini tasdig'i bo'ldiki odamlarga bir zamon keladi hali aroqni ichishadida boshqa ismi bilan nomlab olishadi deganlar mana bu hadis mana hozir aroqqa kelgani bilan boshqa narsalarga ham bir ishorada ya'ni odamlar nima bo'lganda ham harom narsalarni shundoq nomini o'zgartirib qo'yadida o'zicha halollab oladi ya'ni ho'p bu bahslarni to'lig'icha keltirib ularga raddiya qilinsa uni o'zini kitoblari bor bu hozir o'rni emas deyapti ya'ni riboni haligi zararlari haqida gapirish emas hozir asosiy maqsadimiz bizni ahkomlar haqida gapirishda ya'ni ho'p demak riboni tushundik sarf nima degani endi desa aytadiki sarf e, asli bu kalima ma'nisi moddasi deganda shu ma'nodaki almashtirish o'zgartirish narsalarni degani lisanul arab kitobida aytilgan sarf degani masalan tillani kumushga yoki aksi kumushni tillaga almashtirish degani ya'ni pul almashtirishda biz yuqorida tushuntirdikku chunki bunda e, bir javhardan boshqa javharga almashilinadi ya'ni buriladi shuni egallaydi demoqchi ya'ni javhar deganda yana bir buyumdan boshqa bir qimmatbaho buyumni almashtiradi e, demak pulni ba'zisini ba'zisiga sotish degani sarf degani pulni ba'zisini ba'zisiga sotishlik degani ikki yuz yetmishinchi hadis umar ibn xattob roziyallohu anhudan keladi u kishi aytdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar azzahabu zahabi riban illa haan va haan والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء mana bu rabaviy narsalarni hozir rasululloh misol tarzida tushuntiryaptilar tillani tillaga sotish ribo dedilar mumkin emas hop biz mavzuga kirishdan avval yana eslatib qo'ymoqchimiz o'tgan darslarda ham aytganmiz bu narsani arablarda avvalgi zamonda pul degan narsa ya'ni xosatan mana qog'oz pul degan narsani o'zi yo'q edi nafaqat arablarda butun dunyoda pul faqatgina tilla kumush edi shunday bo'lgandan keyin bu tilla kumush hammada topilavermasdi shuning uchun odamlar pul birligi o'rnida tovarlarni ishlatardi yuqorida tushuntirdikku bir qop bug'doy ko'tarib boramanda masalan bitta qo'y bering deyman men sizga yoki bitta odam bitta qo'yni yetalab keladida menga aytadi bir qop bug'doy bering deydi odamlar pul birligini o'rniga narsalarni almashtirib ishlatishardi ana shu uchun hadislarda mana shularni tafsiloti keltirildiki tillani tillaga sotib bo'lmaydi deyildi ribo bu narsa illo ha an va ha an degani naqdma naqd bo'lishi kerak ha va ha degani ma va ma degandek xuddiki o'zimiz tilda ya'ni ma ol ma ber degandek nasiyaga bo'lmaydi ya'ni xuddi shunday kumushni ham mana kumushni kumushga sotib bo'lmaydi ribo deyaptilar illo ha an va ha an naqdma naqd nasiyaga mumkin emas chunki hozir bular mana shu ikkalasi xossatan pul birligi edi aytdiku bugungi kunda ham shuning uchun ham pul birliklarini almashtirishlikda e, yuqoridagi shart bor ya'ni masalan dollarni nimaga pulga almashtirayotgan bo'lsangiz maydalayotgan bo'lsangizda ya'ni sumga naqdma naqd bo'lishligi shart nasiyaga mumkin emas ko'pincha odamlar mana shu narsalarga e'tibor qilmaydi masalan men dollar maydalamoqchiman siz sizda sum bor sizga dollar deb beramanda aytamanki ha keyinroq menga beraverasiz hozir shart emas deyman mumkin emas bu narsa yoki u menga sumni beradida men hozir shunda aytaman ey cho'ntagimda qolib ketibdi deyman ha beravering hozir sumni keyin sizga olib kelib beraman masalan kechqurun olib kelib beraman deyman mumkin emas bu narsa ha yeb ketamanmi degan gap ketmaydi bu yerda u hech kim yeb ketish yeb ketmasligida emas pul birligini bir biriga almashtirishlikda albatta ha va ha shart ha va ha degani ma ol ma ber naqdma naqd degani nasiya bo'ldimi bu ribo bo'ladi nima uchun ribo bo'ladi aytdikku chunki masalan qarang hozir dollar masalan aytaylik ming so'm hozir dollar ming so'm men o'sha ming so'm degan e'tibordan e, sizdan mana ming so'mni olib olsam hali sizga yuz dollarni berganim yo'q ho'p kechqurunga borsada shu masalan sakkiz so'm bo'lib qolsa dollar tushib ketsada aytaylik masalan kechqurunga borib keyin men sizga olib kelib beryapman haligi dollarni hozir men sizga qarz olib ming so'm bergandek bo'lib qolyapmanmi ya'ni sizga sizga ya'ni masalan men sizdan e, ming so'm olib sakkiz yuz so'm bergandek kam bo'lib qoladi yoki bo'lmasam ko'p bo'lib ketadi ana shu haqiqiy ribo bo'ladi keyin sizdan ming so'm olib go'yoki men kechqurun keyin sizga kelib shuni qaytarib beryapman nechi pulga dollar ko'tarilib ketgan bo'lsa masalan bir yarim ming bo'lib ketgan bo'lsa natijada sizga men go'yoki ming so'm olib bir yarim ming qaytarayotgandek bo'lib qolaman chunki men o'sha dollarni kechqurun olib kelyapman bir yarim ming bo'lgan vaqt qachon olgandim ming so'm bo'lgan vaqt olgandim sizdan pulni kechqurun esa bir yarim ming bo'ldi o'sha vaqt sizga olib kelib beryapman endi men buni ko'ryapsizmi nima uchun pul birligini almashtirishlikda mana shariat naqdma naqd degan chunki kechikkanda odatda pul birligi o'zgaradida bu ribo bo'lib ketadi to'g'ri ba'zida o'zgarmasligi mumkin lekin shariat unaqangi bitta ikkita o'zgarmasligi mumkin degan narsaga qarab amal qilmaydi masalan shunday eshigini yopgan kim kafolat beradi endi u narsaga o'zgarish o'zgarmasligiga shuning uchun ham tamom degan naqdma naqd qil degan nasiya mumkin emas ha an va ha an degani shu hozir bu yerda tilla kumush o'sha zamondagi pul birligi bo'lganligi uchun bu yerda keltirilyapti bugungi zamondagi har qanday pul birligini almashtirganda xuddi shu dollarni so'mgami dollarni yevrogami va hokazo qanaqangi pul birligiga pul birligini almashtirdingizmi naqdma naqd bo'lishligi kerak endi bu bir pul birlikni boshqa bir pul birligiga almashtirganda mana shu bitta shart nima dedik naqdma naqd agarda bitta pulni o'zini shu pulni o'zini yana jinsiga almashtirilsa unda ikkinchi yana shart bor naqdma naqdga qo'shimcha tengma teng bo'lishligi kerak masalan menda bir dasta bir dollarlik bor haligini bir qop qilib ko'tarib yuribman masalan yoqmayapti shu narsa menga bir dollarliklar bir dasta shunda sizga aytamanki mana shu ming dollar bor menda bir dasta deyman qarang bir dollarlik hammasi jonga tegdi shularni ko'tarib yurish qop qop qilib sizga aytsamki sizda mana yuz dollarliklar bor ekan shulardan to'qqiz yuz dollarga bo'lsa ham mayli shuni almashtirib bering desam men sizga mayli to'qqiz yuz bering menga oling man ularni hammasini yo'qoting shularni desamda bu dollar bu ham dollar aslida hozir lekin menga mana maydalar yoqmayaptida shuni katta katta qilib olmoqchimanda almashtirib olmoqchiman shuning uchun sizga yuz yuzdan kechib yuboryapman mayli o'sha yuz sizga menga shu to'qqiz yuz bo'lsa ham katta dollar bering deyapman joizmi shu narsa desa albatta nojoizlanish ana shu ribo bo'ladi bitta pul birligini mana dollarni dollarga almashtiryapsiz ana unda tengma teng bo'lishligi shart hech qachon uni kami ko'piga almashtirib bo'lmaydi gohida masalan eskirib ketgan pullarni shunday qiladi ba'zilar masalan pul eskirib shaltig'i chiqib ketgandan keyin bu o'tmay qolishi mumkin degan xavf keladiyu shunda nima qiladi ham shularni oling ozroq qiymatini kamroq bo'lsa ham bering deydi masalan yuqorida aytganimizdek ming so'm shaltig'i chiqqan pulni olib boradida mana shaltig'i chiqib ketdi siz deydi bankkami bir joyga topshirib yuborasiz menga shu yangi yangi haligi qarsillaganidan to'qqiz yuz so'm qilib bering shularni masalan deydi o'sha pul o'sha pul o'sha pul o'sha sum o'sha sum masalan joiz emas bu narsalar ham nima uchun chunki tengma teng bo'lishligi shart ertig'i chiqqanmi shaltig'i chiqqanmi farqi yo'q avvalgi zamonlarda ham tilla kumushlarni mana shunday qilishgan masalan menda tilla tanga bor lekin tilla tanga haligi nima bo'lib ketdi masalan yemirilib ketdi anagi ishlatilaverib ishlatilaverib tillaga ham o'xshamay qoldida shunda endi mana shundan o'nta bor menda tilla purishga boramanda aytamanki mana tilla tangalar eskirib ketdi shularni o'ntasini olingda menga to'qqizta yangisidan bering siz eritib masalan e, bir boshqa narsa qilib yuborasizmi bir narsa qilib yuborasiz eritib zira yasaysizmi masalan uzuk yasaysizmi zargarga borib shunaqa desam bo'ladimi o'ntaga to'qqiztani yo'q mumkin emas nima uchun chunki bir jinslik pul birligi mana hozir hadisda aytilyapti tilla tillaga almashtirdingmi ribo bo'ladi deyapti tengma teng qilishing shart uni ya'ni unga qo'shimcha ravishda yana nima dedik qo'lma qo'l qilishlik xulosa shuki har qanday pul birligida almashtirilayotganda agar o'sha pulga almashtirilayotgan bo'lsa unda bitta shart bor u nima tengma teng bo'lishligi dedik agar boshqa bir pul birlikka almashtirilayotgan bo'lsa yana qo'shimcha shart bor u nima dedik naqdma naqd bo'lishligi ana bu pul birligidagi raboviy masalalarni ya'ni E, bir qoidasi shuning uchun ham tilla tillaga ribo bo'ladi iloha ha deyaptilar hop jumladan masalan avvalgi zamonlarda yana buni ahamiyati shunda bo'lganki masalan men zargarga boryapman deb bitta uzuk sotib olmoqchiman qarang uzuk haligi uzukni zargar aytyaptiki masalan o'n dinor deyapti qarang o'n dinor dinor o'zi nima bo'ladi tilla tanga bo'ladi endi hozir taroziga solsak qarang ehtimol 10 dinor mana tilla tangani vazni mana bu uzukni vaznidan ko'p bo'lishligi mumkin endi zargar unga o'zicha ishlov bergani uchun boshqa uchun unga zargar ya'ni qimmat qilyapti bo'ladimi mana shu narsasi bo'lmaydi nimaga desa chunki boshqa pul birligi bilan olish kerak hozir tilla bilan bo'lmaydi bu yerda chunki hozir mana bu yerda o'n dinor tillani vazni og'irku mana uzukdan ho'p sen ishlov beribsan ishlov bergan bo'lsang endi uni boshqa pul birligida ol unda deyiladi masalan kumushni olish kerak yoki bo'lmasam sumni olish kerak bugungi kunda masalan lekin o'sha pul birligiga tilla uzukni masalan dinorga yoki kumush uzukni dirhamga olib bo'lmaydi chunki bular bir jinslik moddalar uni o'z jinsiga almashtirganda tengma teng bo'lishligi shart illa han va han deganda tushuntirdik demak naqdma naqd bo'lishi kerak ho'p demak mana bu ikki narsa pul birliklariga misol ikki narsa pul birliklariga misol tilda bilan kumush ya'ni ho'p endi oziq ovqatlardan misol keltiryaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam val burru bil burri riban bug'doyni bug'doyga almashtirsang ham ribo illo u ham ha va ha bo'lishi kerak ya'ni naqdma naqd bo'lishi kerak ya'ni yuqorida aytganimizdek qanday bug'doyni bug'doyga almashtirasiz masalan menda oq bug'doy bor sizda qora bug'doy bor siz shunda ikki kilo qora bug'doyni olib kelasizda menga aytasizki bir kilo oq bug'doy bering menga shu oq un yegim keldi deysiz joizmi shu narsa men ikki kilo qora bug'doyni olib sizga bir kilo oq bug'doy berib yuborishligim joizmi yo'q bu chunki bir jinslik e, oziq ovqat o'z jinsiga almashtirganda bunda ham xuddi shunday tengma tenglik shart agar boshqa jinsga almashtirilsa unda ham o'sha naqdlik shart tengma teng bo'lishi shart emas masalan bug'doyni arpaga almashtirsak lekin naqd bo'lishi kerak e, bu ham xuddiki yuqorida o'tgan narsaga o'xshaydi ya'ni ho'p xuddi shunday arpani arpaga almashtirganda ham ribo bo'ladi almashtirsangiz tiyma teng almashtirishingiz kerak va naqdma naqd almashtirishingiz kerak ho'p demak hozir bu yerda ikki narsa keldi bor yo'g'i bug'doy bilan nima arpa keldi ho'p undan keyingi hadislarda keladi xurma ham masalan xurma qo'shiladi bularga uchinchisi ba'zilarda keyin e, tuz qo'shilgan tuz to'rtinchisi masalan hop bularni hozir hammasini tushuntiriladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimaga aynan masalan xurma bug'doy arpa tuz shunga o'xshagan narsalarni sanayaptilar deganda hozir sharhi keladi chunki bular e'tibor qilsak bularda bir nuqta bor oziq ovqatlarni turlarini jamlagan masalan bug'doy bu un buni ichiga hamma unga ishlatiladigan ana shunaqa narsalar kirib ketadi bug'doy deysizmi makka jo'xorini uni deysizmi nima bo'lsa ham mana shunaqa narsalar kirib ketadi arpa deganni ichiga e, guruch deysizmi tarix deysizmi dondunlar shunaqangi e, ya'ni aynan nonga ishlatilmasa ham ovqatga ishlatiladigan dondunlar borku masalan loviyalar deysizmi ana shunga o'xshagan dondunlar hammasi kirib ketadi ho'p tuz deganini ichiga deyishgan ziravorlar hammasi kirib ketadi chunki tuz ziravor o'rnida ishlatiladiyu ovqatga e, tuzmi qalampirmi masalan haligi murchmi shunga o'xshagan hamma ziravorlar shuncha kirib ketadi hop va xurma degani ichiga deyilgan shirinliklar kirib ketadi shakar amga o'xshagan hamma narsa ichiga kirib ketadi halaviyatlar shirinliklar hozir demak rasululloh sollallohu alayhi vasallam beshta narsani sanab berganliklari e, bu rivoyatda hozir beshta kelmayapti boshqa rivoyatlarda kelgan bu o'sha narsalargagina cheklanadi degani emas rasululloh misol tarzida aytganlar xuddiki masalan tilla bilan kumushni aytganliklari boshqa pul birligida ribo yo'q degani emas ediku mana boshqa pul birligiga ham o'tkazdik mana bu ham xuddi shunday ya'ni hozir keladi buni tafsiloti ho'p ijmoliy ma'noni o'qisak ham bo'lar ekan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana hadisda bayon qilyaptilar mana bu turlarda bay qilsa qanday sahiy bay qilinishlik kerak kayfiyatini shuni bayon qilyaptilar unda ribo bor bir narsalar bu masalan kimiki tillani kumushga sotsa yoki aksi kumushni tillaga sotsa albatta hulul shart hulul degani shu shu yerda hozir bo'layotgan bo'lishi kerak va qabz qilinishligi kerak shu aqd majlisida yo'q pulni ya'ni nasiya bo'lmasligi kerak aks holda bu savdo sahih bo'lmaydi deyapti chunki bu pul almashtirishlik uni sahihligi doimiylikka qabz shart qilinadi ya'ni uni sahiy bo'lishligi uchun shu zahoti qo'lma qo'l bo'lishlik kerak shuni ham inobatga olishimiz kerak ba'zisini naqd ba'zisini nasiya qilish ham mumkin emas ba'zisi naqd ba'zisi nasiya masalan men yuz dollar maydalayapman shuni masalan elligini bering desamda elligini ertaga berasiz desam mumkin emas mana shu narsa ham nimaga chunki bu ham xuddi shu nasiyaga aylanyapti ya'ni naqdma naqd bo'lishligi kerak qabz degani ana shu xuddiki masalan bug'doyni sotganda ham bug'doyga arpani arpaga sotganda ham albatta qabz shart ya'ni shu zahoti qo'lma qo'l almashilishligi shart ahd majlisida ho kecha hadisda umdatul ahkomda e, adabul mufratda o'tdiku ibn umar roziyallohu anhu qulini pul almashtirganda shunaqa nasiya qilib kelganligi uchun savaladiyu bor yo'qot buni dedi e, harom bu narsa dedi qulini savaladi shunaqangi qilib e, nasiyaga pul almashtirib kelganligi uchun hop chunki mana bu turlar ribo illati bor bularda aqdni buzadi bu deyapti mana agarda shu qulma qul bo'lishdan avval ajrim hosil bo'lsa ya'ni qul ma'qul qilmasdan turib ketaversa deyapti bunaqangi aqd botil bo'ladi ho'p hadisdan olinadigan foydalar tillani kumushga sotish harom ekan yani almashtirish yoki aksi harom ekan agar qulma qul bo'lsa demoqchi bo'lmasa ya'ni agarda qulma qul bo'lmasa mana bu narsa harom bo'ladi uni fosidligi agar aqdlashuvchi shuni ayrilishdan avval majlisda aqdda olmasa ya'ni naqd bo'lmasa demoqchi ana bu chunki musorafa ya'ni pul almashtirish bunda qulma qullik shart bug'doyni e, bug'doyga sotish ham harom yoki arpani arpaga sotish ham harom chunki buni ham fosidligi shundayki agarda o'sha qo'lda bo'lmasa ya'ni qabz bo'lmasa deyapman ahd qiluvchilar shu ahd majlisida ajralishdan avval e, qo'lma qo'l bo'lmasa harom bo'ladi ho'p ahd qachon sahiy bo'ladi bunaqa paytda almashtirishlikda qo'lma qo'l qilish hosil bo'lsa deyapti yoki bug'doyni bug'doyga almashtirishlikda arpani arpaga almashtirishlikda ahd majlisida qo'lma qo'l bo'lsa sahih bo'ladi ahd majlisi deganda nima iroda qilinyapti desa bay qilish makoni ikkita o'tirgan odam o'tirgan joyida yurib ketayotgan bo'lsa yurib ketayotgan joyidan ajralmasdan moshinada ketayotgan bo'lsa moshinadan tushmasdan masalan ajralish ham xuddi shunday urfda bir ajralish deb sanalgan narsa odamlar o'rtasida o'sha ajralish hisoblanaveradi deyapti ya'ni bu narsa urfga qaytadi qisqasi ho'p keyingi hadisni ham o'qiymiz mana ikki yuz yetmish birinchi hadis abu saidil hudriy roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar tillani tillaga sotmanglar illo tengma teng sotinglar dedilar mana bu yerda qarang yuqoridagi hadisga qo'shimcha nima kelyapti endi yuqorida naqdma naqd degan bo'lsa bu yerda tengma tenglik kelyapti va vala tushifu ba'daha ala ba'z birini biridan ziyoda qilmanglar tushifu degani uni tushuntirdik va variq kumushni kumushga ham variq degani kumush kumushni kumushga ham sotmanglar illo tengma teng bo'lsa sotinglar yuqorida aytganimizdek yuz grammga ellik gramm kumush sotib bo'lmaydi tushifu ba'daha ala uni ham ba'zdan ba'zdan ziyoda qilib sotmanglar tabiu minha g'oiban uni yo'g'ini naqdiga ham sotmanglar ya'ni narsaga ham sotmanglar yuqorida o'tdik hop illo qulma qul bo'lsa joiz deyilgan mana muslim rivoyatida va yana boshqa bir lafzida imom muslimda kelgan bu ham vaznma vazn teng bo'lsa mislma misl bo'lsa barobarma barobar bo'lsa ana shundagina joiz deyilgan ho'p ijmoliy ma'noga o'tamiz mana bu hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam riboni ikki turidan ham qaytaryaptilar ribo fazildan ham ribo nasiyadan ham ribo fazil nima ribo fazil yuqorida aytganmizdek yuz grammni ikki yuz grammga sotsangiz masalan ribo fazil deyiladi buni ribo fazil nima dedik ya'ni oshiqchasiga sotasiz ribo nasiya nima ribo nasiya biz o'zimizdagi mashhur ribo ya'ni qarzga pul berib keyin o'shani ziyoda qilib olish aslida ribo fazil ribo nasiyadan kelib chiqadi o'shanga yoki olib boradi desak ham to'g'ri bo'ladi yuqorida tushuntirdikku buni kayfiyatini masalan nima uchun qo'lma qo'llik shart deyilyapti pul almashtirilganda chunki shunday qilmasak bu nimaga olib boradi ribo nasiyaga olib boradi ribo nasiya degani yuz so'm berib ikki so'm qilib qaytarib olish o'shanga olib boradi demak rasululloh tildan tilga qaytaryaptilar ular mazrub bo'lsin g'ayri mazrub bo'lsin tengma teng vaznma vazn bo'lishi kerak mazrub degani masalan tilla tanga chop qilingan masalan menda bir qism haligi tillani rudasi bor tasavvur qilaylik haligi tabiiy tilla boru tosh holatidagi o'shanaqangi tilla turibdi menda u hech narsa emas shunday turibdi toshdek bo'lib menda masalan zargarga borsamda shuni olingda menga undan ko'ra bir yuz dinor bering desam bo'ladimi tilla tangalar mazrub degani ana shu tanga holda chop qilingan ya'ni chunki men mana tillani hozir hech qayerga ishlata olmaymanku bekorga ho'p agarda ana shunda o'lchansa vazni ko'p chiqsa bittasini joiz emas vazni ko'p chiqsa joiz emas ha endi bu tilla tanga axir shuning uchun ko'proq olamanda deyishga haqqi yo'q uni ho'p ko'proq olmoqchi bo'lsang boshqa narsaga sotib ol uni masalan kumush tangaga sotib ol u tillani tillaga sotganda tengma teng bo'lishligi shart taroziga qo'yamiz o'sha o'n dinor masalan qancha chiqsa manoni ham xuddi shu grammiga tengma teng shuncha olishligi kerak bo'ladi hozir mana shuni aytyapti mazrub yoki g'ayri mazrub degani shu ya'ni chop qilingan tilla tangami oddiy haligi bir buyum holatdagi tillami farqi yo'q u ya'ni agarda ular tengma teng vazmma vazn bo'lsa joiz ana shunda qabz hosil bo'lsa o'rtada joiz ya'ni shu zahoti bo'lishi kerak ham nasiya emas chunki ularni birini hozirini boshqasini g'oyibiga sotish mumkin emas deyapti mana kumushni kumushga sotishdan ham qaytarilgan xuddi shunday u ham chop qilingan holda yoki chop qilinmagan holda mazrub g'ayri mazrub degani shu ya'ni tanga holiga keltirilgan yasalganmi yoki yasalmagan haligi kumush rudasi holida turibdimi farqi yo'q ular ham vazni tengma teng bo'lishi kerak va shu zahoti aqd majlisida bir birini qabz qilishligi kerak uni biri boshqasidan ziyoda bo'lishligi ham joiz emas va qabzdan avval ayrilib ketishligi ham joiz emas ya'ni hop hadisdan olinadigan foydalar tillani tillaga sotish qaytarilyapti kumushni kumushga sotish qaytarilyapti u mazrub g'ayr mazrub yana shu gap takrorlabdi subhanalloh أو مختلفة يبدو ما لم تكن متماثلة بمعيارها الشرعي وهو الوزن وما لم يحصل التقابض من الطرفين في مجلس العقد وش gap يعني النهي عن ذلك يقتضي تحريمه وفساد العقد bu narsa demak harom unaqa qilingan savdo botil buziladi savdo buziladi degani boshqatdan qilish kerak bunaqangi qilingan savdoni ho'p uchinchisi mislma misl qabz bo'lishligi shart aqd majlisida dedik uni shartligi o'tdik hamma raboviy mollar o'rtasida shunday shart uni bayoni keyin keladi hali inshaalloh deb shayx islom tamiy rahimulloh aytganlar bir odam odamlar bilan qarz oldi berdi qilib savdo qilsa yuzga bir yuz qirq olib savdo qilsa va ipakka qarzga sotib savdo qilsa shu joizmi deb imtaymiyadan so'ralinganda imtaymiya bu narsani ayni riboku bu degan olloh qur'onda shuni tushirgan ribo deb bu odam bergandan oshchasiga haqli bo'lmaydi yoki shuni misliga haqli bo'ladi xolos degan ziyoda hech qanday narsaga haqqi yo'q ammo bir tavil bilan qabz qilib qo'ygan bo'lsa o'tmishi afu qilinadi tushunmasdan bilmasdan tavil qilib qo'ygan bo'lsada ya'ni ammo keyin hali zimmasida turgan bo'lsa haligi ribo u soqit ya'ni uni qaytib so'rashga haqqi yo'q mana chunki alloh taolo riba degan yig'ishtiringlar bu qolgan riboni degan ya'ni aytmoqchiki masalan bitta odam bilmasdan turib riboviy bir masalani bir shubha bilan qilib qo'yibdi deyaptida ochiq bir ribo emas shubhalik bir narsa agarda shu narsa bu o'tgan ish bo'lsa mayli lekin hali u turgan bo'lsa zimmasida hali zimmasida turgan bo'lsa o'zi bergan pulinigina olishga haqqi bor ziyodasini emas imtamiyadan bu yerda so'ralingan narsa shuki bizni masalamiz bu yerga daxli unaqangi darajada yo'q edi muallif bu yerda shu tomdan tushgandek dekshiga keltirib qo'yibdi shu masalani bu juda chuqur masala aslida tafsiloti juda yam keng masala bu yerda e, gapirilsa bitta dars qilish kerak bu masalani qisqagina qilib tushuntirib o'tamiz buni masalan bir odamlar shunaqangi savdo qilganki qarz berishga qo'shimcha narsa sotgan masalan hozir bu yerda ipakni so'rayapti ipakni misol qilyapti har qanday narsa ham shunga tushaveradi masalan bugungi kunda oddiy bir telefon boshqa ham siz meni oldimdan kelyapsiz qarz so'rayapsiz tasavvur qiling menga masalan bir ming dollar qarz berib turing deyapsiz men shunda sizga aytamanki ho'p sizga ming dollar qarz beraman lekin shartim mana bu narsani mendan sotib olasiz deyman mana bu narsani mendan sotib olasiz u ham qarzga telefonimni deyman masalan qanchaga sotib olaman desa unga aytamanki o'zi bu telefonim masalan ellik dollar lekin endi sizga men haligi qarz beryapman axir hozir qarz berayotganim uchun mana shu narsani sizga men yuz dollarga nasiyaga sotaman o'zi ellik dollarlik telefon hozir men uni yuz dollarga sizga bo'yningizga solib sotyapman uni ustiga siz mendan yuz dollar qarz olgansiz ertaga qarang vaqti keladi men telefonni pulini to'lashingiz kerak to'g'rimi nechi pul to'laysiz o'shanda yuz dollar to'laysiz yana yuz dollar bor sizni zimmangizda hali u nima mendan olgan qarziz u telefondan boshqa hop natijada hozir bir yuz ellik dollarlik narsa edi o'zi meni qo'limdagi narsalarim yuz dollar sizga bergan qarzim mana telefonim ellik dollar edi sizni men qarz olayotganingizga muttaham qilib sizga yuz dollarga tiqishtirdim mana telefonni ana shunda natijada men yuz ellik dollarlik narsamni nechi pul qilib qaytarib olyapman ikki yuz dollar qilib qaytarib olyapman ko'ryapsizmi qanaqangi hiyla uslubidagi ribo turlari bor shuning uchun ham sanog'i yo'q deyilganda to'qson to'qqiz bob deyilgan ribo bobi bu ribo bo'lyapti hozir bu yerda shunday nozik masala borki masalan shu ellik dollarlik telefonimni sizga men shunchaki nasiyaga yuz dollarga sotsam hech qanday muammo yo'q uni u joiz men nasiyaga sotganimdan keyin sizga hozir uni qimmatroqqa sotishim lekin bu yerda illat shuki sizga men qarz berganim uchun shunday qilyapman telefondan boshqa telefondan boshqa telefon o'z yo'liga u joiz edi lekin hozir shuni men qarz berganim uchun sizga shunaqa qilyapman natijada oxir oqibat sizga men yuz ellik dollarlik narsani qarzga berib necha pul qaytarib olyapman ikki yuz dollar qilib qaytarib olyapman ana shu ayni bor mtm rahmallohdan shunaqa narsani so'rashgan masalan bir odam yuzni bir yuz yigirma qilib oladi deyapti mana bir yuz qirq qilib deyapti qarzini bir yuz berib bir yuz qirq qilib oladi qanday qilib yuz berib bir yuz qirq qilib oladi chunki ipakni ham qarzga sotadi deyapti ipakni ham qarzga sotadi undan keyin albatta narxi qimmat qilib sotadi unga o'zi yuz so'm bo'lsa bir yuz qirq so'm qilib sotadida natijada yuz so'mlik narsani ish pul qilib qaytarib oladi bir yuz qirq so'm qilib qaytarib oladi sizga qarz berib ana bu narsada haligi odam ham olgan odam ham ham hech narsa deyolmaydida ho'p deydi olib ketadi pul kerak unga ana shu ayni riboku degan olloh ayni shuni harom qilganku kim agar shu narsani masalan o'zicha bilmasdan ha bu men sotyapmanku deb turib haligi bayu taqsidga qiyoslab ya'ni narsani nasiyaga sotsa joiz bo'lsa qimmat bo'ladi joiz dediku e, qimmatroq qilib sotsa nasiyaga sotganda kim o'shanga uni qiyoslab turib o'zi shubha qilib qilib qo'ygan bo'lsa deyapti mayli o'tgan ishga salovat endi olloh kechirsin lekin hali shu zimmasida bo'lsa deyapti ya'ni hali to'lamagan bo'lsa u berganini ola oladi ya'ni men yuz dollar qarzimni olaman sizdan o'shanda mana telefonni o'zi asli narxi nechi bo'ladi sizga narsaga men yuz deb sotdim o'zi ellik dollar ediyu ellik dollarligini olaman ana shuni aytyapti ibn agar bu o'tib ketgan ish bo'lsa mayli lekin hali zimmada turibdimi bu endi men berganimni olaman deyapti bir tiyin boshqa ziyodasiga haqqi yo'q shuni tushuntirgan ibn taymiya rahmulloh bu yerda lekin masala bu juda haligi asli tafsilga muhtoj men hozir qisqagina qilib tushuntirdim riboni bir turlaridan bir turi bu ham hiyla uslubidagi ya'ni ho'p demak xulosa shu rabaviy masalalarda hozir biz ikki narsani tushunib oladik keyingi darsga qoldiramiz qolgan qismini hozir sharhga muhtoj yana u e, pul birliklari alohida qism qilib o'rganilar ekan hadisda tilla kumush dedi ularni va oziq ovqatlar alohida qism qilib o'rganilar ekan ribo bo'lsa asosiy nechi qismga bo'linar ekan ikki qismga ribo fazil birinchisi bu nima dedik e, bir narsani bir narsaga sotganda ziyodasiga sotish u pullardimi yuqorida aytgandek yoki oziq ovqatlardimi bir kilosi ikki kilosiga ribo fazil deyiladi ikkinchisi ribo nasiya bo'lar ribo nasiya nima ekan ribo nasiya qarzga berib qimmatga shuni qaytarib olish yuz so'm berib ya'ni ikki yuz so'mga qaytarib olish protsent o'zimiz bilgan ya'ni sudxo'rlik ana shu ribo nasiya bizni odamlarda mana shu ikkinchi qism ma'ruf ko'pchilik birinchi qismini unutib yuborgan odamlar e'tibor qilmay qo'ygan u narsaga odamlar ya'ni parvo qilmay qo'yganda u narsalarga aslida bu ham xuddi o'shanday ribo hozir buni tafsilotini mana ulamolar ixtilofini inshaalloh keyingi darsda o'tamiz vallohu alam